la la tornada del Real Madrid desde d'Odense, Dinamarca. Don Gaspar Rossetti regresa de Dinamarca. ¿Qué sucede en ese avión al regreso? Después del penoso partido ofrecido por Madrid. Bueno, hay un diálogo con el, <clears throat> con el director general de Madrid, Chencho Arias, en el que él dice que le parece muy bien el, el partido y el triunfo por un solo gol de diferencia, porque de esa forma se garantiza la taquilla para el partido de vuelta a Madrid, que es el día 6, que es fiesta, y en principio con, con una presunción de clima bastante frío. Alguna pregunta més? Amb tots vostès, Antoni Bassas i Xavier Bosch. Bona nit, molt amables. Bona nit, gràcies. Veig que has recuperat una mica. Una mica, una mica, la justa per fer aquest repàs de l'any. Sí, per cert, que entre ahir i avui no haurem tret cap intervenció d'algú que ha estat protagonista fix en el nostre programa. La reina Isabel II d'Anglaterra. Sí, però no marxarem sense explicar la seva última desgràcia de l'any. Dos anys després que se li cremés el castell de Windsor amb unes pèrdues valorades en uns 8.000 milions de pessetes, ha tornat a estar a punt que se, que se li més la corona. Sí, fa pocs dies la reina va entrar en una habitació del castell de Windsor i se la va trobar plena de fum per una xamana xemeneia que no tirava prou. La reina no va dubtar a agafar el sifó com si fos un extintor i, convertida en un bomber, va buidar tota la botella. L'important és que va aconseguir pagar el foc. Sí, ella va quedar eh, tota negra, coberta de sutge. Sí, ja ho deia el Puyal, vostè sutge. Déu meu, Déu meu. Alguna pregunta més? Remember. aquest programa, des del mes de setembre, a més de repassar l'actualitat amb les intervencions més lluïdes dels personatges de la vida pública, també hem fet atenció a allò que a les 12 de la nit ens feia la competència per televisió. Per exemple, vam, vam connectar en directe amb 9 setmanes i media amb la Kim Basinger i també vam tenir la sort de connectar en el moment que Cristina Almeida... Que no és ben bé el mateix que la Kim Basinger. No exactament, parlava d'un dels grans temes de la temporada. Els sostenidors Wonderbra. Todas teníamos eso, Sarita tío, Fíjate lo que la habrá usado durante toda su vida. tenido ese estrago. La verdad que lo que consideramos en aquel tiempo y sujetador, que entonces después vino la moda, el sin sujetador, la quebrado. El Sin sujetador. Ni nada, sino que no se llevaban los sujetadores. Yo creo que, que ahora, el componer esto, para mí, si lo hablamos desde el punto de vista de libertad de la mujer, pues cada una haga lo que quiera. Pero cuando hay tanta filosofía, vemos mosquea, me mosquea que ahora diga otra vez, pierda tu feminidad te embeleza con tu feminidad. Ya aguanté. Feminidad más una prenda. Una prenda, una feminidad, no con todo. Pero cuando filosofía es malo. Desde luego los sabores del feminismo no van a depender de un sujetador. Pero la filosofía para hacer aparcar determinados tipos de valores sí. me preocupa. No ponernos el sujetador que queramos y el que cada uno le sienta bien. Pero claro, el que te diga es el que le gusta a los demás. Pues, si a ti no te gusta, por pues otro lo pongas. Si no te gusta, porque si no, se puede dar hospital de tu feminidad sí. con el maravilloso sujetador. Es el caso de la Cristina. Sí. a casa por la noche, te lo quita. Semblava la tesi doctoral de la Cristina Almeida sobre el Gondarbrà, no? Sí. En fi, de la mateixa manera mm, han passat altres coses. Per exemple, hi ha hagut una ciutat catalana que ha sigut centre d'atenció. Sí, difícilment l'Aznar s'oblidarà del seu nom. Lleida. Lérida. Lleida. Lérida. Ara Lleida. Buenos días a todos. Muchas gracias eh, a los alumnos de la Muchas gracias a los alumnos de la Universidad de Lérida. Muchas gracias eh, por invitarme a desarrollar algunas ideas sobre España y Europa. Y yo he venido aquí a hablar. Parece ser que no puedo. Y si no puedo, con toda naturalidad os tengo que decir, pues que no se habla. Solamente os quiero decir una cosa. Los que creemos que la democracia es un ejercicio de tolerancia, sabemos que a lo mejor una persona hoy u otra mañana hay quien les impiden hablar en esta universidad. Pero también sabemos que ni los radicales ni los intolerantes nos ganarán los demócratas. Gracias a todos. L'endemà, el senyor Aznar a Granada va dir que l'havien xiulat perquè era i se sentia espanyol. Mm. El fet diferencial català i la normalització lingüística han sigut, per exemple, dos fets que s'han mantingut durant tot l'any com una constant, com si fos el Poble Nou. Sí, de fet, el carrer es parlava més de Poble Nou que de res més, per això. Així vam descobrir que Marta Ferrusola li havia de gravar els capítols al seu marit. per exemple, sí, sí, la tele. Per exemple, ha vist alguna vegada Poble Nou. Ui, tant! Molt, sí, sí, sí. Si és a casa, menys veu la primera part de Poble Nou. Li agrada molt, ja sap de què va, ja sap quin és l'únic, quin és l'altre. Antoni, un. Ai, que fas, ah, que era sorpresa, no? Sí, perquè em pensava que anant d'aquí cap allà i amunt i avall i que el tenen temps a veure tot això. Llavors, quan, eh, quan l'ha vist un dia i torna a veure'l al cap de- d'un mes, doncs diu... I mentrestant què ha passat? I fa, li fas una condensació ràpida i ja torna a enganxar. Ara ah, vostè li fa el resum. Sí, sí però a mi em sembla, Antoni, que el president Pujol va una mica fluix de televisió, eh? Sí, sí, té algun concepte una mica confós, eh? President, el Pujol és el del Tom per la vida, que abans portava barba, i el Miki Moto, el del Persones Humanes, l'amic de la infanta. Escolta, tu, si haguessis fet... Com es deia, com es deia allò que feia en Pujol? La mega pubilla, eh? Tu, mega tu, tu, tu no t'hauria fet caure en la pregunta. Ho ha dit. Diu, però ni el Tom per la vida ni el Persones Humanes, que han estat molt bé, no han superat l'èxit televisiu d'aquesta temporada. El feien Antena 3 i es deia Charlas con el Presidente. Charlas con González, charlas con González. L'espatlla de Palomino a 300 al quilo, fileses de vedella a 800, el quilo de garces i garçons a 1.200. Charles con González, com sempre al servei de la mestressa de casa. Charles con González. Alguna pregunta més, un programa que ha aconseguit el reconeixement d'uns presidents. Estamos ante una nueva revolución. Va a cambiar la vida de los ciudadanos. I l'entusiasme d'uns altres. A veure, a veure, a veure què passarà. I ara, l'últim capítol nocturn dels nostres inseparables i mai no prou ponderats veïns. Veïns capítol 80. Avui, tanta història de Catalunya està dando miedo. Comencem per la carta? Sí, comencem per una carta eh, del senyor Gabriel Àngel Vic, un mallorquí, un amable oient, que ens envia una carta des de Stirling, Escòcia. Al final inclou un resum de la història d'Escòcia que incorpora un diàleg entre Déu i l'arcàngel Gabriel. Déu va dir, en aquell lloc, Gabriel, hi posarem muntanyes meravelloses, valls daurades, rius plens de salmons, camps d'ordi del qual podran fer un bon whisky, carbó sota la terra, petroli sota el mar. I l'arcàngel Gabriel el va interpretar i li va dir no estàs sent massa generós generós amb aquests escocesos? I Déu va respondre, no, no gaire. Espera veure el que donaré als veïns. Ara sí, no? Ara sí, ara anem pels Neves. Ramon Mendoza, candidat a la presidència del Madrid, està, sens dubte el millor ajudant de guió per aquesta sèrie dedicada als Neves. Un dia va sortir per Telemadrid i es va despatxar a gust. Tan a gust que les seves paraules dedicades a Catalunya han tingut, com es diu ara, multidifusió. Tienen todo mejor, mejores carreteras, mejores entradas, mejores salidas, mejor aeropuerto mejor muchas cosas. Que tanta historia de Cataluña y del Barcelona está dando miedo a la gente en todos sentidos. ¿eh? Aquell dia no se'ns va córrer res més que dedicar-li una cançó. Una cançó que segurament ha estat la que més ha sonat en aquest programa perquè després, com que l'home moltes vegades no diu el que pensa i no pensa el que diu, se l'ha tornat a mereixer. La cançó que li varen dedicar era Voldria ser. Ara la repetim per última vegada amb l'ajut del mestre Luqui. Mestre, quan vulgui. aquí. Voldria ser el més aconseguir posar nerviosa Catalunya amb el meu morro bestial. Neighbors, sempre Neighbors, des del 1714. después de la publicidad vamos a... Ah, ¿tenemos a publicidad? Hay publicidad. Ay, qué bien, que descanso. Me gusta la publicidad porque así yo bebo agua. <laughs> Quan es tracta d'estalviar impostos, ningú no té les mateixes necessitats. Per això a la Caixa tenim solucions per estalviar impostos a la mida de cadascú. També per a vostè. Passi per qualsevol oficina de la Caixa. Li aconsellarem la millor solució. Pot aconseguir un estalvi fiscal del 10 al 56%. Alguna pregunta més? Sí, després d'allò del Mendoza es va produir un fet curiós. Sí, curiós realment, eh? Alguns dels veïns més insignes, com l'Anson, director de l'ABC, o el mateix Mendoza, es van convertir en els primers defensors de Catalunya. Sí, primer ens van deixar anar unes garrotades enormes i després tots trobaven Girona un lloc magnífic, Gerona era la província més maravillosa d'Espanya, tots tenien avis avantpassats catalans... ABC, com a periòdic, no des d'esta etapa, sino des d'hace mucho tiempo, és un periòdic militante en toda España en favor de Cataluña y de su idioma. <clears throat> Se da la circunstancia de que en este momento el director de ABC se siente más catalán que cualquier otra cosa. Aquest era el senyor Luis Marianson. El senyor Mendoza, a més, havia estiuejat a la floresta, coneixia Urge i fins i tot va recitar en català uns versos que ens va voler fer creure que eren de mossèn Cinto Verdaguer, però que no eren d'en Verdaguer. Por supuesto, canté en campañas cantem, tot, cantem tots junts, perdó, que el vespre és curt i el dia arriba. Cantem ben alt, cantem ben fort, que el cant és goig pel cor que estima. No, això no és de Verdaguer, això és de la sardana La nit de l'amor, de Santiago Rossinyol i Enric Morera. En aquest racó poètic, després de sentir Mendoza com a rapsoda català, també hem sentit Josep Cuní recitant en castellà. Li recitaré un trosset d'un vers que van escriure perquè, perquè digués jo en, en una obra, a la mitja part d'una obra de teatre no recordo quina obra era, jo no hi sortia perquè era per gent gran i jo era petit. I aleshores vam pensar que era un drama, tan drama, tan drama, que calia donar-li una certa distensió a la mitja part. I aleshores van escriure un vers, un capellà del meu poble, Ui. va escriure un vers perquè jo sortís a la mitja part a dir-lo. Ui. Com ho farà ara? Un trosset només, perquè només recordo el començament. I... Pot pujar la cadira o no cal? No, sí. Va, va. Creu que cal? No, home, Potser, no. Ja està no, així, està fumant. Deixem-ho així, no. Sí, sí, Va, sí, no, va. I aleshores sortia, va. feia d'escolanet. Sí. I anava amb la sotana i amb el roquet. I aleshores em posava així i deia... Yo también quiero ser cura, decir misa y predicar, y en las vísperas cantar y absolver al pecador. I per tancar aquest espai cultural, la cançó de moda d'aquesta temporada en la veu de Montserrat Cavaller. Ara la escoltaran després d'una bonica interpretació en un famós programa de televisió. Quan les oques van al camp, la primera, la primera, quan les oques van al camp, everybody, la primera va davant. loca. Alguna pregunta més? Políticament ha estat un any dur pel PSOE, eh? Sí, a més de lluitar amb l'oposició, de tapar alguns forats, de pactar amb CiU, han hagut de lluitar amb els insectes. Mm, sí, primer va ser el ministre portaveu, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en plena roda de premsa se les tenia amb una mosca. No, hi havia una aranya, hi havia una, hi havia una, una tranyina entre la flor de plàstic que hi havia davant del president del govern i el seu micro i aquesta tranyina estava construïda per una aranya que va arribar fins a la punta del micro i ell no ho veia perquè estava mirant a... jo sí que la veia i la primera vegada que es va tallar la conversa i, i això jo vaig estirar la mà per treure l'aranya però ja no hi era l'aranya i no hi era perquè després em va dir ell que és que ell ja l'havia tret el moment que jo m'havia distret ell bueno, la va treure una aranyeta aquest era el senyor Pasqual Maragall explicant el dia que va fer de Spider-Man aquí a Barcelona amb una aranyeta que intentava caure damunt del micròfon de Felipe González. I que es devia menjar la mosca del Rubalcaba. Eh? Exacte. Amb tot entre mosques, aranyes, fileses i gals, Felipe González, amb els periodistes, encara ha trobat motius per riure. És que els periodistes són molt simpàtics, home. Sí, sí. Segundo lugar, hasta tanto que llegue ese momento, el gobierno firmará un contrato con Telefónica para extender el servicio público están fotocopiando, fotografiando el, el, documento. Si es un documento reservado, <laughs> ha, pasado, ha pasado de la reserva <laughs> a la publicidad. Mentre, mentre duri el suport d'això que en diuen los nacionalistes catalanes, tindrà motius per aguantar la rialla. Sí, i mentrestant, el president Pujol, com que surt molt per Europa, uh mhm. -huh. va fent pràctiques d'anglès per no perdre el que ha après amb els nostres deures del Carrascal English System. And all the Japanese people people who are here today because this morning the Swedish Academy has given the Nobel Prize of the Literature to a Japanese writer. Oxford, eh? A Japanese writer called Kanzaburo Oe. Suppose that you know him very well. Kanzaburo Oe. Oe, oe, oe, oe. Lianduna, salpremino. de Jordi Pujol anunciant a l'emperador Akihito que Kenza Buro Oe havia guanyat el Premi Nobel, que per cert, a l'emperador maldit la gràcia que li va fer. Sí, es veu que és com si a l'Aznar aquí li haguessin comunicat que la Núria Cadenes havia guanyat el Premi Pulitzer. Sí, un altre que va fort d'idiomes és el nostre estimat company Jordi Tardà. Sí, és fantàstic que sigui tan amic dels estons i tot això, no? Però jo em pregunto, quan ell parla en anglès, l'entenen? Suposo que sí, home, suposo que sí. El llenguatge del rock és universal. Uh, hi, Chris. Hello, my friend. How are you? Good, man. And speaking about the new album, America. And the last one, you need about one week for the it. Right. This one, you need half year. <laughs> paraula d'estona, eh? tarda. Sí, senyor. I mentrestant el país seguia el seu camí amb, amb tota normalitat, eh? Per variar, José María Ruiz Mateos era detingut. I per variar, amb espectacle inclòs. Venga ya, hombre. Estoy hasta el pelo. Estoy hasta los cojones de la justicia y de los jueces. De modo que aquí estoy. Si pudieran, como buen inquisidor, me crucificaban en una plaza pública. Hasta el pelo. Aquí estoy. Usted verá lo que tiene que hacer. ¿Se cumpla con su obligación. no Yo no, pero por las malas, por las malas. Vamos a por las malas. No amable, no, de amabilidad ninguna. Por, la tremenda, espóseme. espóseme, es que me puedo escapar, espóseme. Bueno, ¿de qué manera? Pues venga, cójanme, cójanme, cójanme, cójanme, cójanme, cójanme y péguenme. Ahora el juez es un mamarracho integral. Son unos golfos y unos canallas. Sí, eh, unes golfos i unes canalles. Normalitat també a l'Atlètic de Madrid, eh? No només pels mals resultats i pel ball d'entrenadors. Sobretot pels estirapots de Jesús Gil i Gil, que malgrat la seva severa dieta ha continuat de tan bon veure com sempre. Este es un sistema adulterado. Yeah. De golfos, de sinvergüenzas, de un sistema que no se puede admitir, y lo digo tranquilito, ¿ves? Salgo del jacuzzi, relajado, perfecto. Pues que no solamente te roban ni te atracan. Vaya. Te atracan, señor Villar, te atracan. Y se lo consiente. Vaya. Han montado su huerto, han montado su estatus a, costa de los gilipollas. ¿Sí? Estamos aquí. Gil. Los tontos. ¿Qué este, este cara de tonto tengo yo? No. Sánchez Arminio. No, no, ¿Tú crees que yo soy idiota? No, no, no. <laughs> Però, gràcies a Déu, no tots els anys són iguals i hi ha fets extraordinaris, excepcionals, que sol fer que els periodistes anem una mica més de bòlit que de costum. Sí, que posa bitxo a la vida, la fa més picant i emocionant. A final d'any, pràcticament, la sort i els nens de Sant Ildefonso han fet que Catalunya fos agradable notícia amb els milions de loteria. Agradable no per tothom, que n'hi ha que es van haver de quedar sense loteria i sense res més. A mi ja no me toca ni mi mueve, me va tocar 15 milions de deta. Un dels altres esdeveniments extraordinaris de l'any ha estat el fenomen Jesulín Diobrique. Un fenomen, tu has dit. Què tindrà el Jesulín que no tinguem nosaltres? Això, això què tindrà? Aviam, aviam, Què tindrà aquest home? Perquè, escolta'm, tu, se n'ha fet un safreig i una escudella. Hombre, si, oh, si, si, si, si las mujeres fueran incompatibles, eh, eh, eh, incompatible, ¿no? Si, la, si las mujeres fueran incompatibles para los toros no sería torero, seguro. Para... Jesulín. no tengo cables yo por detrás. ¡Hala! Jesulín. Ahí le tienen ustedes rodeado de cables, de almohadas. Eh, ya estoy acostado. Adiós, Jesulín. Adiós, guapa, cuídate. Muy buenas noches. Y que sueñe, que tengas felices sueños. I tu també, Nives Herrero. Una altra de les coses inesperades, perquè ens pensàvem ja que no ho veuríem mai, va ser un gol de Guardiola. Un gol del Guardiola al camp del Barça. I quin gol, Pep, quin gol! Un any extraordinari eh, perquè Matías Prats para ha tornat a transmetre toros per televisió. Sí, i ha incorporat una novetat en el seu discurs. Com si fos l'Arguinyano Rico Rico, el Matías Prats para combinava toros i gastronomia. cuánto ha glorificado <laughs> la tortilla. Una persona que, que, no torea, pero que hace maravillas con su condición de gastrónomo y de escritor, cofinólogo. La tortilla de patatas. La tortilla de patatas. Tiene un monumento en la literatura gastronómica de Salcedo Hierro. Nada que le puede dar un disgusto por la tosudez. De momento ya le ha roto el pantalón campero por la parte del bolsillo. Menos más que no tenía nada. Pero él es tozudo y va a intentar otra vez la suerte de la tortilla. En el toreo todo tiene riesgo, hasta la tortilla, señores. Todo y eh, el més sensacional de l'any, Matías Prats y la gran de los Nevers, después de cuatro años de veure jugar l'Audrup al Barça, ahora ara han descobert les seves futbolísticas que consti. Futbolístiques. Este jugador eh, se ha ganado eh, la crítica generalizada, no solamente por parte de sus propios aficionados, los aficionados de su equipo, de sus compañeros, sino también de sus rivales. Estamos hablando de Laudrup. ells tenen, ells tenen l'Audrup, nosaltres hem tingut una mica de tot, catàstrofes, eh, la visita de Richard Gere, el Dalai Lama, l'Akihito, l'emperador del Japó... Què més es pot demanar, Antoni? Què més, què més, què més es pot demanar? El president Pujol ho va tenir molt clar, això. Sí, senyor. Vostè què fa? Jo vinc, vinc a veure-ho. Està per aquí i... Això de l'emperador del Japó no passa no cada passa dia. cada eh? dia. Passa cada dia. Té ganes d'anar al Japó, eh? Té ganes d'anar-hi. Eh? Però això que en aquesta remota és amb una miqueta de... No, tingui por. I això que havia deixat per tot arreu, eh? Però... Escolti, fixi's bé. Ells tenen terratrèmol, ara sí, tenim inundacions. Sí, inundacions. Sí, sí, a tot arreu hi ha... de casa. A tot atrapar la desgràcia. Sí, allà hi ha la persona... Baixant de l'escala de casa un dia pot relliscar. Sí. Està bé. Sube, eh? <laughs> Bon dia, gràcies. I fins aquí, amics, aquest resum de l'any parcial. Esperem, d'altra banda, que divertit i que vostès hagin pogut passar amb nosaltres un Ronda. Ja anàvem massa bé. Sí, bon dia i l'últim dia. I, el... I els... Muy buenas noches y saludos cordiales. Tres minutos para las doce y media, una hora menos en la comunidad canaria. Señores, este es un momento histórico, sin duda un buen momento. El final de este programa nocturno de Basas y Bosch que venimos sufriendo noche sí, noche también, desde el pasado 5 de septiembre. Alguna pregunta mes en su versión nocturna se termina hoy. Fíjense, un programa de hacer risa a las 12 de la noche. Me dirán que han crecido en audiencia, no sé cuántos miles de oyentes. Eh, red de Res. Cuatro. El Cabo y los Baines. Eh, bien, he decidido entrar en los últimos minutos de alguna pregunta mes para ahorrarles a todos ustedes el lamentable y bochornoso espectáculo de la despedida el discursito que vayas iba a endilgarnos. A ver, don Antoñito Antoñete, ¿qué ibas a decir? ¿Quién está cuatro meses inoblidables? Sí, sí, sí. Que agreí profundamente el sopor de la audiencia? También ho a Que el programa está posible gracias a los compañeros del servicio informativo que me han traído los tais de veo y gracias a la musiquita de Javierito Turul Salvay, y Carlitos Cayuela y al control central. Sí, sí. Todo eso ibas a decir, macho. Pues tienes de original lo que yo de alto. Lo malo, como ya se señalaba hace algunos días desde ABC, es que Juanito Bigote Granados y Don Luis Oliva, con o sin anchoas según prefieran, han tenido la brillante idea de dejar en manos del ínclito Basas el espacio de ese profesional como la copa de un pino que es José Cuní, el que escolta Tután. Pues bien, pasas. Te voy a decir una cosa. Te pasan a la mañana, pero no te vas a librar de mí. Ahí pienso estar contando y cantando las verdades. Duelan a quien duelan. Y a quien Dios le dé el matí, que San Pedro se la bendiga. Rosetti, a lo nuestro. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche. pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. Hoy quiero olvidarla por mi bien. I mentre el nostre amic se'n va a l'Ussullo amb el Rossetti, nosaltres també ens n'anem. Volem que sapigueu que us estimem. Que estimem la penya que entre tots estàvem fent darrere els nevers, les imitacions del Garcia, els acudits fàcils, el Mortadelo, Volem que sapigueu que ens sentim en deute amb vosaltres, amb els que fèieu un esforç i li robàveu mitja hora la son, els que ens escoltàveu des de la feina, els que ens seguíeu des del País Valencià, les Illes, la Catalunya del Nord, la Franja, la Franja de Ponent, que ens sentim en deute amb tots aquells que han trobat en alguna pregunta més una estona per oblidar-se dels problemes. No sabem què ens durà el futur. És una pregunta que tampoc nosaltres no sabem contestar. Al final semblarem el 010. <laughs> No sabem què ens durà el futur, però tant de bo puguem ser igual de feliços que aquests quatre mesos al vostre costat. Els que ens pugueu escoltar al migdia, doncs, fins dilluns. I a tu, que ens has escoltat a la nit. Thanks. Alec Bossa i del muntatge musical, Xavier Salvà i Carles Cayuela. A la producció, Anna Pujol. A la Madrid, a la Madrid. Al piano i acudit, Luqui Guri. Acudits fàcils, Andreu Torreiro. Veus difícils, Manel Fuentes. Aquest programa no hauria estat possible sense l'ajut inestimable de... Carles d'Anglaterra. Doctor Joan Corbella. Jaime de Maritxalar. Pilar Rahola. La M40. Rafael. Ricardito Bofill, fill. gilipollas. José María Carrascal. Tienen mejor aeropuerto. Toro Dosborne. Cristina Almeida. Michael Laudrup. Rosetti a lo nuestro. Baltasar Porcel. Callate gilipollas. Matías Prats pare. Matías Prats fill. Matías Prats Fritzan, Matías Pratsament, Mandinga de Calella, Amando de Miguel, el Wonderbra, el Paquirrin, Hay Publicidad, Me encanta la publicidad porque iba así bebo agua, José Manuel Lara, Jesulín Dubrique, Conxita Mas, Ja som avui, Olga Canyelles, Susana Griso, Segurates de la Porta, Uriol Camps, Oriol Carbó, Pepa Palau, Romi Masferrer, Arena, Helena Corderes i Romario de Sousa faria. Què faria? Un programa al matí. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Alguna pregunta més? Muchas